Nasa kalahatian na po ng Setyembre at alam ko po ay excited na naman ang ilan para sa ating takutan ngayong hapon na ito mula po sa mga tunay na kwento ng ating mga legit na subscribers at mga listeners. Walang iba kundi sina Eliza, si Jay at si Janina ang bida sa ating subscribers si Lakbot Stories ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito, regular ka man na tigapakinig, channel members o kaya syempre mga silencers at maging yung mga napapagawi lamang dito. Welcome! Thank you! At syempre ang malupitang yo yo yo! Naka welcome back sa SHS! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Mga kwentong ipinadala sa sindakstories2008 at gmail.com na alam kong inaabangan po ni na um, Jeva Sanchez. Ganun na rin si Sir Dan Technogeeks at patiktik na rin si Isabel Myrene Rose Gonzaga, Janice Balisi, si Spicy Lips, at sabi niya dito, uh, patiktik din daw po mga naririto. Sabi niya sina Cherry Libiran, Carl Justin, Tessa Aguilar, si Ryan Foutley. Ito na alam ko na bati na natin o natiktik na natin ito noon. Si Kenneth, Neil, Loriana, at si Alexandra Victoria 44. Medyo nahihirapan ako guys kasi ano eh, yung mga binabasa na po natin ngayon, makikita niyo yung mga ngalan ninyo sa YouTube. Ito na nga yung natawag dyan kasi uh, YouTube handle. So kung ano yung pinili mong name, yun ang mag, alam mo yun, makikita natin. Parang ano na siya, Twitter, di ba? At Kenneth, ito, Neil Loriana. Kaya mahirap kasi dugtong-dugtong. Well, anyway, alam ko nakikinig po sa atin ngayon si Alexandra dahil may patiktik daw po siya. Nakikinig habang nag-aaral po para sa aking masters dito po sa University of West Florida Maraming salamat po. Oy, pa tik na rin daw po ang kanyang hobby na si Conrad Castanyares. Listener po ninyo kami since 2021. Thank you! Good luck sa iyong masteral at yun na rin sa iyong hobby na si Conrad. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. SHS, unahin po natin ang istorya ni Eliza. Pero bago yan, once again sa mga channel members, ang aming pagpapasalamat po sa lahat ng mga current members po natin dito sa channel. Naririyan po sa description section na may kita nyo po ang listahan ng inyong mga pangalan at yan na po, dyan na po namin kayo pasasalamatan sa description para babad na babad kumbaga. <laughs> Anyway, ito ang kwento po ni Eliza. Mula naman po ito sa Facebook, Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Since madaling araw ko na po ito sinend, Sir Red, sabi niya, good morning sa inyo. Sabi niya, hihingi lamang daw po sana siya ng opinion at maging sa ibang tigapakinig natin tungkol sa topic na glitch in the matrix daw. Actually po, kaninang 9pm ko lang nalaman yung tungkol dyan at nabasa ko lang ito sa Reddit. Sa pagkakaintindi ko po is theory po siya na nagsasabing tayong mga tao ay nabubuhay lang daw po sa isang simulation. At Minsan nagkakaro, nagkakaroon ng problema sa simulation natin at kailangan na ayusin kaya nagkakaroon ng glitch. <laughs> Ay, di ko po sure, sabi niya. <laughs> Tatanong ko lamang po, sabi niya, uh, yung tungkol daw dito kasi uh, yung experience ko po is related doon sa glitch in the matrix daw. So kasi ganito daw ang nangyari. So kung halimbawa meron kayong idea tungkol dito or mas ma-expound po ninyo sa ating comment section, why not? Para nang sa ganon ay ma um, include natin ito sa susunod nating mga pag-uusapan. So hindi ko muna bibigyan kayo ng idea tungkol dito although na pag-uusapan naman na po namin paminsan itong glitch in the matrix na ito. Pero somehow it's theory pa rin eh. Uh, sabihin natin kumbaga sa madaling salita or mas pinasimple hypothesis lang nung ibang mga alam mo yon sabing malilikot ang isipan but anyway uh, ito daw yung story niya na connected doon sa kanyang introduction November 27, 2019 ay grade 12 po ako. Bali last day na po ng practice namin for cheering po iyon kasi foundation week po namin at ito po ay natapat ng 28 to 29. So sa whole day na iyon, Sir Red, isang beses lang po kaming nagkaroon ng klase kay Ma'am Ria. Siya po yung teacher namin sa Entrep. So pagkatapos noon, Magre-recess lamang po kami ng 20 minutes tapos start ulit ng practice. And then titigil po ng 12 na tanghali for 1 hour break then practice na naman hanggang 5pm. Then kung gusto mag-practice pa, kailangan nang lumipat sa ibang lugar kasi bawal na sa school. Actually po, hindi naman po nagklase si Ma'am Ria. Nagpa-activity lang siya for 40 minutes then nag-check na siya ng computation namin. So habang nagchicheck po siya, kami namang mga estudyante niya ay kanya-kanya ang ginagawa. Yung iba ay tahimik lang, yung iba nag-aayos na ng bag, yung mga nagtuturo sa amin ng sayaw na mga klasiko rin, eh chinecheck na, chinecheck na po nila kung naka-charge yung speaker at kung naipasa na yung tugtog na remix doon sa USB. And then yung mga magjowa ay naghihipuan <laughs> sa may gilid na medyo madilim. So ako naman po inaayos ko yung bag ko kasi nabutas yung wallet ko kaya yung barya eh nagkalat po sa loob ng bag. So in short, lahat po kami nung time na iyon ay sobrang busy. Laking gulat na lamang po namin nang bigla pong kumidlat at kumulog ng malakas. As in naalala ko nga po si Red na sabay-sabay nagtilian ng mga kaklasiko kahit yung mga lalaki dahil sa gulat. Lalo din kaming nagulat noon nang biglang tumayo si Ma'am Ria at naglakad sa gitna ng whiteboard at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Agad po namin siyang dinala sa klinik. Hindi, hindi na po ako sumama. Mga lalaki lang po yung sumama at nagdala sa kanya doon. So yung natira, kasama na po ako, ay dumiretso sa covered court para mag-recess at mag-practice afterwards concern na concern kay kay Ma'am Ria ha. <laughs> Sa lagay na yun ha. Anyway, ilang sandali pa ang lumipas. Hindi na po ako sure kung gaano katagal ito basta't nagpa-practice na po kami. Dumating na po yung mga lalaki na naghatid kay Ma'am Ria sa clinic at okay naman na daw po siya at para nga lang daw pong natutulog si Ma'am. Ang raw ng school doctor ay iwan na, ra- iiwan na lamang daw po doon si ma'am at siya na ang bahala. Naalala ko rin noon, narinig ko pa yung mga kaklase kong lalaki habang nagtitipon-tipon sa gilid ng court kasi 5 minutes water break namin noon. O 5 minutes ang water break namin noon. So nakikinig sila doon sa kwento ng limang lalaki na nagdala kay ma'am sa clinic. Ang sabi, Bago daw nila dinala si ma'am, dinaan muna nila sa CR ng lalaki dahil hinipuan pa nila. Di ko, pa, hindi eh, ko po pala nabanggit si Ma'am Ria ang masasabi kong pinaka-famed na teacher sa si school namin at marami kasi siyang magandang qualities. Totoo? Nagawa pang gawa ng ganun? Anyway, uh, maganda as in mabango si ma'am, matalino at mabait. Naalala ko pa noon na close siya sa lahat ng kaklase kong babae dahil tanungan nila si ma'am sa mga gamit pambabae katulad ng sabon, makeup, foundation at syempre yung pabango. Kaya nung narinig ko iyon, hindi ko alam ko ano ang mararamdaman ko pero pinili ko na lang manahimik. Yung mga klasiko kasing iyon ay kaklasiko na since grade 1 kaya nanahimik na lang po ako. So mga 11.40 noon, napagod na kami sa kakasayaw dahil paulit-ulit na rin po yung naituturo sa amin. Kaya nagpaalam na ako sa class president na magsi-CR muna at pumayag naman siya. Plano ko noon na wag nang bumalik at hintayin na lamang na mag-lunch break. So habang naglalakad ako pabalik sa room namin, napadaan ako sa room ng STEM students. Wala pong tao doon dahil nasa covered court din sila pero dahil sa glass na bintana. Uh, sabi niya dito, STEM students lang po kasi ang naka-aircon ang room sa amin sa school at lahat po o karamihan sa mga classrooms ay hindi. Believe me or not, Sir Red, nakita ko si Ma'am Ria na nasa loob. Gulong-gulo po ako Lalong-lalo na nang makita ko kung gaano din kagulo at na-disarrange ang lahat ng upuan sa loob ng room at si ma'am ay nasa gitna lang. Tulala po siya habang nakatitig sa kisame. Gulong-gulo yung buhok at kulay itim yung bra na la- ah, gulong-gulo yung buhok at kulay itim na bra na lang po ang suot niya maging yung paldang itim. Papasukin ko po sana siya sa loob pero nakalak yung pinto So kinatok ko po siya pero nung nakita niya ako ay lumapit siya at hinampas yung salamin sabay sara ng kurtina. Kaya umalis na lang po ako. Dahil na rin sa maghapong practice, nawala na rin sa isip ko yung nangyari hanggang sa natapos nga po ang aming foundation week. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ano pa nga ba ang nangyari dito po sa kanyang teacher at iyon nga po ang ating bubuhin either dito po sa ating Sindak Short Stories o kaya dito sa Ilakbot bilang isang compilation at isasama natin ito malamang dun sa isa pang nakita natin na kwento tungkol dito sa glitch in the matrix na ito. Ngayon ang tanong po natin, may idea na ba kayo? Kung halimbawa nasa live chat kayo ngayon or nandito naka ng premiere, um, maaari nyo po kaming sabihan kung ano na ba yung idea ninyo pagdating dito sa glitch in the matrix na to. Kasi ano eh, Pagdating sa psychology kasi, maaaring sabihin nila na and it has something to do kasi with REM. EM. Uh, ah, alam mo yon kasi ano eh, masyadong malawak or broad talaga yung usapin tungkol dito sa glitch in the matrix. Yung iba, uh, ginagawa nila parang inahalin tulad nila ito sa parang deja vu, parang um, masasabi din natin sa mga paranormal, somehow kinokonekta ito sa mga doppelganger or yung mga nanggagaya na mga creatures or mga kung anong elemento. Pero kasi ano eh, ako rin, kahit ako naguguluhan, ano, ano ba talaga yung pinaka uh, meaning nito? Um, hindi ko daw nagkakamali, meron ng film ito. Hindi, hindi yung kay Keanu Reeves ha, ah, hindi yung Matrix ha. Ah. Alam ko may film na, na ginawa na tungkol dito eh, sa, sa Glitch in the Matrix na ito. At uh, maaari kung ating pagbabasihan itong kwento po sa atin ng ating first sender, um, pinaniniwalaan po kasi nila na maaaring simula nung kumidlat nga daw, simula nung bigla na lang na nagkaroon ng kidlat. Tapos biglang yun na nga na ano si ma'am di ba na nahimatay. Simula daw nung naging weird yung mga kinikilos daw ni ma'am. Pero itong medyo off sa akin dito sa kwentong ito eh kung gaano ka totoo kung sakali mang totoo pero napakabastos naman ng mga lalaking kaklase mo. 'Di ba na nagawa pa nilang gawan ng kahalayan, 'di ba? Si, si Ma'am mo na imbes na itakbo na lang nila pa, 'di ba? 'Yun ang medyo off sa akin sa part na 'yon ha. O kung, kung siguro ka ko, baka sinikmuraan ko. <laughs> totoo naman eh, parang, parang ulol. Alam mo yun? Eh, hindi ko lang alam sa'yo ano ah, kung totoo, kung gaano ka totoo at na-verify ba yung narinig mong ito, Eliza. Ah, at sana nga hindi totoo, ano, grabe naman ang ginawa nyo kay ma'am. Tapos nagkaganon na nga siya. Um, di ba? anyway, i-comment nyo na lang guys sa, sa, sa ating uh, comment section kung ano yung idea ninyo daw sa Glitch in the Matrix at kung paano ito ma-differentiate kumbaga sa uh, deja vu na tinatawag sa doppelganger o kung ano-ano pa mang mga tipong parang katulad nung isa pa isa isa rin kasi sa halimbawa na na naal, naaalala ko yung tungkol dito sa discussion namin one time sa isang psychology uh, forum yung tungkol dito nga sa parang halimbawa maia maihahalin tulad ba or masasabing glitch in the matrix yung kakikita mo palang halimbawa sa alaga mong pusa kanina na nasa loob ng bahay tapos paglingon mo may kumakatok, may kumakalabog doon o kaya kumakaskas, kinakaskas niya yung kuko niya doon sa screen door tapos nakita mo na sa labas siya. So, so ano ba yon? Parang ganun eh. Mahaba kasi ang diskusyon tungkol dito at hindi kita mabibigyan agad dahil mabibigyan ng kasagutan or tuldok dahil sabi ko nga kanina, maraming definisyon, sanga-sanga yung kaalaman tungkol dito at yung iba, lalong lalo na yung iba pang mga nasa siyensya, mga psychologists na tinatawag naniniwala sila na parang it's all in the mind and more on theory, more on alam mo yon hypothesis sabi nga nila na kailangan pa talaga ng proof itong mga to. Anyway, uh, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga umorder. Ayan, dyan pwede kang mag-glitch in the matrix. <laughs> Sabihin, pwede kang mag-ulit dyan. Oo, pwede mo, pwede kang umorder mamaya o order ulit bukas, ganun. O order pa more, sabi nga natin. Dahil sabi ko nga, nandyan po ang ating kape ni Lola Trinidad Steep Coffee. Yan po yung nasa pulang pakete. Pakicheck out na po kung ano yung available na mga flavors sa ating HTV merch sa Shopee. Meron pa rin po tayong drip coffee. Yan pa rin po yung pinakamabenta pero sabi ko nga sa inyo, same flavor lamang po sila ng ating steeped coffee. Sa pagkakaalam ko, hazelnut tsaka butterscotch ang nasa steeped coffee muna. At bukod nga dyan guys, syempre andyan na nga po maraming salamat din kay Ash. Kung, kung, hindi, ko mat, kung hindi ako nagkakamali, Ash ang pangalan niya sa Facebook eh. Uh, pinost niya sa comment section yung in-order niya na corn coffee, yung kape ni Lola Trinidad. Corn malunggay and mangosteen coffee. So 3-in-1 po yon na malunggay, corn and uh, mangosteen. So sana po ay suportan nyo rin po yan dahil uh, sabi nga natin ay nagre-reinvent naman tayo ng mga flavors and in fact, ito nga din yung isa sa mga sinubukan ko yung corn coffee at uh, parang ganun din po yung lasa niya sa rice pero sabi ko nga sa inyo mas malinamnam itong corn coffee na ito. So subukan nyo, must try kasi Limited stocks lamang po ito sa ating HTV merch, okay? So sana po ay makapag-avail na kayo at may check out mo na bago may check out ng iba. Second story naman, mula po dito sa ating uh, sender sa sindakstories2008 at gmail.com at siya naman daw po si Jay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. September 9 po noon Sir Red and that was around 12 midnight na nang nakikinig ako ng mga true horror stories dahil nakasanayan ko na po na makinig simula umaga hanggang sa aking pagtulog. Um, by the way, uh, pagpasensya na lamang daw po ang kanyang na ibabahagi o ibabahagi dahil first timer lamang daw po siya at itago na lang natin nga siya sa pangalang Jay. Jay. So ang nangyari kasi noon, uh, Sir Red, nakatulugan ko na po yung pakikinig. Nang bigla nga po akong nagising. Pero gising sa panaginip at tulog ang katawang lupa ko. Pakiramdam ko ay may humahawak sa kaliwa kong dibdib at sa kanan kong braso ay may pumipigil. Nararamdaman ko na may humahalik din sa leeg ko at pilit kong minumulat ang aking mga mata pero hindi ko magawa sa panaginip. Sumisigaw na po ako noon at tinatawag ko ang pangalan ng partner ko. As in sigaw kong sigaw kahit na po lumabas ang tonsil ko. Wala pong lumalabas na boses kahit na anong effort ang gawin ko. Hindi ko na rin po nakita yung mukha noon pero alam ko po'y mahaba ang buhok niya at pakiramdam ko ay wala din po siyang suot pang itaas. Sa sobrang kaba at nervyos ko ay hindi ko na nagawang magdasal at paulit-ulit ko lang pinipilit na imulat ang mata ko at sa awa ng Diyos ay nagising ako ng tuluyan. Pero ramdam ko po, Sir Red, na parang totoo ang panaginip kong iyon kasi ramdam ko po na talagang parang may humawak sa akin na Nararamdaman ko rin po noon na parang ang sakit din ng mga bahagi ng katawan ko na nabanggit ko. Sa sobrang takot ko noon at ayaw ko nang maranasan yun ulit, nagsimula na po ako talagang magdasal bago matulog. Noon kasi ay hindi talaga ako mapaniwalain o napapaniwala kaagad sa mga paranormal. Pero nung ako na ang nakaranas, tinitindigan ako ng balahibo sa tuwing naiisip ko pa lamang. Sana ay hindi na po ito maulit pang muli. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Alam mo yung ramdam na ramdam ko yung pagsabi niya sa bandang dulo na sana hindi na po ito maulit pang muli. Sabi niya, Ba't <laughs> parang kasalanan ko ano? Parang tunog kasalanan ko. <laughs> Sabi sana hindi na po ito maulit pang muli. Sabi niya may exclamation point. <laughs> Maraming salamat. Maraming salamat din. Sabi niya kung mababasa at mapagbigyan po ng pagkakataon na mai-air yung karanasan ko. Sabi ni Jay. Naalala ko at hindi ito nalalayo doon sa uh, experience po ni Kalabirang Kiat. Di ba? Kung inyo matatandaan nyo, nag- nag-share pa po siya ng picture niya na, na sino daw ma, sino daw po yung mag sino man daw mag-ookray nung kanyang alam mo yung binti na mabalbon eh ano daw 'di ba parang isusumpa niya <laughs> parang ganun naalala ko kasi ganun din na naginip din siya na parang may humawak sa kanyang 'di ba sa kanyang paanan tapos pagising niya eh, totoo na parang totoong nangyari kasi nagkapasa siya eh yun yung nangyari 'di ba nagkapasa yung mabalbon niyang binti 'di ba <laughs> Huwag kang maghahamon sa babaeng mabalbon. <laughs> Hindi, ano ba yung isa? Ano ba isang pardon? Ano siya namin nun? Babaeng balbon, mahilig sa ibon. <laughs> Oo. Hindi, hindi, pero wala pong connection yun doon. Pero kayo ba, may karanasan din kayo katulad nito ang naranasan po ni Jay at ni Kalabirang Kiyat na uh, as in mapapatunayan mong totoong nangyari kasi para nag ano eh nagkaroon ka ng pasa, nagkaroon ng masakit sa katawan mo. 'Di ba? Na hindi hindi pa rin ito ma-explain guys sa totoo lang ng kahit na anong mga studies tungkol sa mga pagtulog, mga ganyan. Kasi ano eh, uh, iba-iba kasi ang nararanasan ng mga tao. And most of the time, kinokonekta po ito sa mga paranormal. Ngayon, kung halimbawa, ang feeling mo dito, yung parang nakita mo, nakahubad siya, tapos parang pumatong sa iyo. Di ba yung, ito nga yung ano ba yun? Incubus. Kung lalaki na demon na gumawa sa'yo ng ganyang kahalayan habang ikaw ay natutulog. Succubus naman kapag female demon na uh, alam mo yon para sa mga lalaking natutulog naman na parang feeling nila ay mayroon ding alam mo yun gumawa sa kanila ng gano'n nakalayan. So yun yung uh, alam niyo parang ano um drain na drain ako ngayon. <laughs> drain na drain. Hindi pa nagsisimula talaga yung pinaka, uh, ah, tag dito, yung quarter exams. <laughs> <laughs> drain na drain na agad. anyway, maraming salamat dahil naparirito ka na naman at sana'y nag enjoy ka. Sana lang ha, sana lang. At sana naman po ay suporta nyo po kami lalo sa lahat ng mga pina, lahat ng mga pinalalabas namin. Yung La Muerte nung August, sana po ay na ano uh, ah, na enjoy po ninyo at sana po guys ay na-share po ninyo sa inyong mga uh, Facebook, sa inyong mga Twitter, matulungan man lang po kahit isang view man lang, 'di ba? Para nang sa ganun ay matuwa naman po yung writer leader natin, si Ivan Lee, na isa rin po sa mga nag-send or nagpadala din ng kanyang kwento sa ating Red Diaries Tagalog Love Stories. Kung yung matatandaan nyo, nagmamahal kahit bawal, sa kanya po yon at meron pa kami niluluto na isang mini-series sa Red Diaries. I don't know kung matutuloy at hindi ko pa alam dahil wala pa yung kopya sa akin. Parang ano yon uh, ah, mini-series na 3 part So sana ay masuportahan nyo once na may palabas po natin. Ganon din yung iba pang mga ipinalalabas natin sa Haunted History, ganyan, sa Pulang Likido. Uh, sana po ay maramdaman po namin na kahit papaano ay alam mo yun, sulit naman yung pagod natin sa lahat ng yon. Anyway, Third and last story na po tayo. So sana po ay naririto na yung mga pala absent, naririto na yung mga kanina pa na hinihintay natin. Channel members, maraming salamat. At gawin na rin sa lahat na rin po ng mga Nagpapa super chat, super stickers. Si Misha nung nakaraan, maraming salamat nagpa super chat at ay super chat ba 'yon? Oo, maraming salamat sa inyo. Ang uh, mga palagi din po nakikita ko na uh, members natin na nasa live si Louie Mark, uh, Duterte, si Samson, yan yung mga hindi na nawawala. Uh, yung mga regular natin, si Harry, si Mind of Shinigami, at marami pa, si Ashley Analex, parang ganon. So, nami-memorize ko na kasi almost lahat ng mga uh, tag dito yung mga live chat po natin tuwing premiere ay meron naman po kasama nyo po dyan yung admin natin. Hindi nyo lang po alam na nandyan siya. Hindi lang minsan nagpaparamdam pero uh, nasa premiere po natin ini-screenshot ko sino-sino yung mga uh, nakikinig at nang ito yung sinesend sa akin at nakikita ko po na the usual uh, the same people yung nakikita natin at maraming salamat dahil hindi kayo pumapalya at ganoon na rin sa mga hindi po nag-i-skip ah, ng ads just in case may mga na-encounter kayong ads. Kailangan din po talaga natin to dahil para nang sa ganun ay meron at meron din po tayong uh, pang-sustain kumbaga sa mga bills talaga nitong ating production. So yun lang po naman. Maraming salamat kung halimbawa talagang kayo ay yung solid talaga na hindi nag-i-skip ng mga ads. O kaya ganoon na rin sa mga naka-YouTube Premium maraming maraming salamat. Anyway, susuklian na lamang po namin ito ng mga mga iba pang mga kwento sa mga susunod pang buwan hanggang sa magtapos ang taon. Okay? So ito, third story naman po natin. BPO at ito nakikita ko na naman dito base sa kopya natin. Well, anyway, maraming salamat at uh, nakapagpadala na naman ito pong ating isang uh, sender o listener na si Janina mula naman po ito sa Alabama. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Trainee po ako noon sa isang BPO sa Alabang, Sir Red. Ewan ko kung uh, matatakot ba kayo? Pero ngayon pa lang sasabihin ko po na hindi kasi ako ganun kagaling ng... Ah, nagbigay pa siya ng pangalan. Kagaling magsulat. So sana po'y maintindihan ninyo. Para sa inyong imagination, ganito po kasi yung building namin. Nasa 9th floor po yung training room, then nasa 8th yung locker room ko o locker namin. Ang ginagawa ko kasi pag open nung elevator, kahit paakyat, eh sasakay na ako para hindi mag-overload pababa ng 8th. So, eto na nga. About sa elevator. Tapos na po yung shift ko noon and punuan as usual. Pagpasok ko pa lang noon Sir Red ay may feeling ako talagang hindi tama. Bigla po talaga akong kinabahan for no reason. Hindi naman po ako takot sa enclosed spaces. Pero iba yung kaba na nararamdaman ko noong time na yun. Kaya nag-decide po ako na lumabas at naghagdan na lang. Nakakalimang hakbang pa lang ako palayo sa elevator. May nadinig po akong lumagabog. Ewan ko kung ano po yun, basta, ewan ko po kung ano yun basta't sumigaw yung mga tao sa loob ng elevator, pati na rin yung mga nasa labas. So good thing talaga ay lumabas ako. Then this one time, sa elevator pa rin. Pagsakay ko sa 8th, paakyat ng 9th, Nagpasukan na ang mga tao tapos overload. Group of girls yung last na pumasok at apat sila at mukhang newly hired. Lumabas yung dalawa so okay na, hindi, naging, hindi na siya naging overloaded. Dahil nga grupo sila, sumunod pa yung isa tapos sumunod din yung isa pa. Pagtapak na pagtapak nung pinakahuling babae ay sumarado yung pinto ng elevator as in malakas kaya nagulat kaming lahat at napasigaw. At yun nga, na-stuck na kami. So dahil nakakaawa naman at naipit yung, yung babae, we called for help at wala kaming tigil sa pagpipress ng alarm and at last, after 5 minutes, nabuksan din iyon. Lahat kami nakaharang yung kamay sa may pinto ng elevator every time na may lalabas dahil nagka-trauma kami na baka bigla na naman itong magsara. Pero fault talaga ng elevator. Sana kasi ay regularly na chinecheck ito or kinakalibrate or whatsoever yung term nila basta't dapat ayusin dahil araw-araw itong nasa operasyon. And then susunod ko po na kwento ay yung nasa restroom at break time. Of course, we were informed about Junjun pero nung time na iyon, dalawa kami ng wavemate ko ang nasa loob. Nag-aayos ako ng buhok ko nung time na iyon at doon ako nakaharap sa salamin sa ibabaw ng lababo. Then sa left side ko naman ay may salamin na malaki. Yung kita yung whole body. So habang more ang chika namin eh more din yung tawanan namin. Pero may nakita ako Sir Red sa peripheral vision ko may something na gumalaw doon sa salamin at parang kulay itim ito at sinisilip kami. Kumaga parang lilitaw yung ulo niya tapos biglang mawawala na naman. Tapos sisilip na naman at yun nga yung paulit-ulit na nakikita ko pero hindi ako sure kung ano yun. Pero alam kong kulay itim siya. Imposible kasi na imposible kasi dahil kita ko ang ginagawa namin nung kasama ko. So napatingin ako sa left ko and to my surprise, wala po talagang kahit na ano doon. Kaya ang sabi ko sa kasamahan ko, Tara, balik na tayo. At bumalik na rin po kami afterwards. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So binanggit po niya dito sa kanyang uh, kwento kung saan po yung part ng building or ano yung name ng BPO company na yon. Pero sabi niya sa bandang dulo, PS wala na daw siya, hindi na daw siya connected noong bago mag-pandemic. Uh, since 2018 daw, resign na siya. Pero um, ilang beses daw po niya na naranasan pa yung pagpapakita ng itim sa CR yun bang parang may sumisilip. Sabi nga nila, ano, um, kumbaga kahit sabihin na natin na ano, nakakaumay talaga yung mga kwento ni Junjun, yung mga kwento ni Chichi, sino pa ba si Pempe? <laughs> sino pa ba? Yung mga inuulit-ulit na pangalan si Tonton, di ba? Uh, ang dami kasi pinapangalan, eh, depende na lang eh. Pero sabi nga nila, ang mga ghostly apparition, lalo na kung mga bata, huwag daw tayo masyadong alam mo yon magtitiwala na parang lalapitan, kakausapin ka agad kasi some, somehow ito daw po ay paraan ng mga demonyo para daw po makalapit sa tao at makicommunicate at baka mamaya the worst comes to worst eh talagang aangkinin yung iyong katawan at sasaniban ka. Kasi sabi nila madali daw talaga nilang ang, ang ginagawa daw nila para madali nga daw po makakonect sa mga tao ay magpapakita sila or gagayahin nila ang imahe ng mga bata para daw at least 'di ba yung kakaawaan natin at hindi talaga yung nakakatakot yung makikita mo kaagad. So beware daw dapat dito sa mga ghost na bata di ba? Anyway, kung ano pa man yung iba pa mga paniniwala nyo guys, sana po ay dagdag nyo dyan sa comment section. Kung ako man ay nagkakamali sa ibang interpretasyon, walang problema po yan. Basta ang alam ko, magkakape ni Lola Trinidad tayong dalawa. Toast, toast pa tayo dito. Medyo lumamig na nga yung kape natin. <laughs> Ayan, corn coffee, uh, corn, malunggay, and mangosteen coffee po ito. 3-in-1, bagong product po ni Kape ni Lola Trinidad. Uh, i-like nyo na po ang Facebook page, Kape ni Lola Trinidad. Kulang na lang mag-live selling tayo. <laughs> Pero ay ginawa ko yung live selling nung nakaraan sa TikTok, wala atang nanood sa inyo, no? Oh, buti na lang, buti na lang. <laughs> Buti na lang, wala, wala naka, wala naka-screenshot ng mga ginawa namin doon nila, ano, nila RJ, nila Abi nila ano, <laughs> di ba no? Nila Zijan. Anyway, buti na lang talaga, buti na lang. Although meron po nag-order, pero nung nag-order po siya, uh, wala na ako kasi ako lang nag-intro ng mga uh, coffee no yung meron nga itong corn coffee kasi ito yung pinakabago nung time na yun matagal na yun o uh, July ko na ako nagkakamali July or June parang ganun so na lang walang nakakita <laughs> sa inyo anyway maraming salamat to order ka na ha maraming salamat po sa mga tiga Albay Ilocos sa Tondo yung mga iba pang mga nakakarating po dyan na mga product po natin at ganun na rin sa lahat ng mga sumusuporta sa lahat po ng ating mga podcast, sa mga social media natin at sa iba pang mga brother YouTube channel natin. Maraming salamat guys kahit pagod po ang inyong lingkod. At least kahit papano nakapaghatid po tayo ng kwento na katatakutan ngayong hapon na ito. Maraming salamat. Tuloy-tuloy na mga hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.